بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نكيوني ترى شرنا من شهر الله المحرم mwaka wa 1446 katika darsa ya risala ithafu al-ilf بتفسير آخر آية سورة الكهف لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندليا kusoma تفسير يا آية mwisho يا سورة الكهف قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد سمع ميمي من ادم كما naletewa wahi ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا basi mwenye kutarajia kukutana na Mola wake basi na atende vitendo vyema ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا سم شركي شيوتي كتك عبادة ملواكي ليو بإذن الله تزوم زي سهمه كتك أي آية فمن كان يرجو لقاء ربه باسم من يكترجيا كتانا نملواكي ni sehemu pekee tutaizungumzia leo insha Allah kama alivyoeleza Sheikh katika hii risala قوله فمن كان يرجو لقاء ربه أن يخاف الوقوف بين يدي الله سؤال لكوا mwanadamu atakutana na Mola wake hili jambo halina shaka hata ukakanusha pia imana ukamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kufa utakufa tu huwezi kuishi milele kwa hakuna mtu aweza kuzuka akasema mimi siamini kama kuna kufa watu watamcheka sababu kufa utakufa ili jambo awe ni mu'min awe ni kafir hakuna atakayeliepuka iko siku itafika kuwa ajali yake imefika ni leo ataondoka duniani kwa sababu yoyote ile au hata bila sababu inayojulikana amelala amekufa lakini atakufa lakini sasa hapa tukizungumzia anayetarajia kukutana na Mola wake maana yake nini si kukutana kokote tu lakini yakhafu alwuqufa baina yaday Allah anayekusudiwa hapa ni yule anayeogopa kuwa iko siku atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bimaana aamini kuna hisabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ويدرك أنه سيبعث وانه يلقى الله نادريكي كو ايكو سيكو اتفوفليوا مبل الله نا اتكوتانا مع الله سبحانه وتعالى وانه سيحاسبه على اعماله في هذه الحياه الدنيا نامين كو الله سبحانه وتعالى اتمحاسبه kwa amali zake alizozitenda katika maisha yake haya ya dunia man kana yudriku dhalika kwa yule anayediriki hilo anayefahamu hayo wayaihi ويفهمه wayaqiluhu فليعد lihadha اللقاء zadan وليعد للسؤال جوابا yule anayetarajia kuwa atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na atamhesabu atamhesabu kwa amali zake alizozifanya atamuhesabia amali zake zote yule anayediriki hilo na kulifahamu basi na aandae katika kukutana kwake huko na Mola wake ajiandae na kile atakachokitanguliza mbele ametanguliza nini katika amali na aandae jawabu la kila suali atakaloulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna maswali mengi sana na Allah subhanahu wa ta'ala akilizungumza hili jambo katika kitabu chake alizungumza kwa maneno ya kutisha sana na yatosheleza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumfahamisha muislamu ule uzito wa kisimamo kama hiki ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna yeyote katika nyinyi isipokuwa mula wake atazungumza naye moja kwa moja baina yake yeye na mula wake hakuna mkalimani katikati atazungumza na wewe moja kwa moja kwa kila mmoja ambaye aamini kuwa iko siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda kila mmoja atakwenda peke yake siku ya kiyama na hapa ndio kukumbusha kuwa usijali watu hakuna hata mtu mmoja wacha wacha wale watu ambao ni maadui zako babako mzazi na mamako hawatasimama na wewe siku hiyo wale watu ambao ni wakaribu na wewe zaidi hakuna yeyote siku hiyo atasimama na wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe peke yako sasa wewe uliyekuwa ukijipendekeza pendekeza kwa watu huku duniani ili wakuridhie wale watu kama asi Allah subhanahu wa ta'ala au ukazungumza kulingana na matamanio ya watu wanavyotaka jua tu kuwa hawatakusaidia innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a hawa hawatakufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo anayeamini hilo kuwa atakutana na Mola wake na Mola wake atamuuliza maswali basi na aandae majawabu juu ya yale maswala tena si majawabu tu waliljawabi sawaba na ajiandae yale majawabu yawe sawa sababu kule huwezi kwenda kusema uongo ukianza tu kusema uongo kama watakavyokuwa washirikina na kufaru Allah subhanahu wa ta'ala sema al-yawma nakhtimu ala afwahihim ile midomo itafungwa si ulimi wako ndio wadanganya utafungwa watukallimuna aidihim kisha viungo sasa vio vitazungumza mikono miguu itazungumza ngozi ya mwanadamu itazungumza na baada ya kutoa ushahidi wa kweli wa kila kitu kisha mdomo utafunguliwa aanze kusema wasemaje ushahidi umeona atageukia viungo vyake na kuanza kulalamika وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا sisi ilikuwa tusema uongo ili tuwasalimishe nyinyi nyinyi ndio mnkwenda kuzungumza dhidi yetu sisi wenyewe qalu antaqana allah alladhi antaqa كل shay aliyetufanya tuseme sisi na tutamke ni Allah ambaye ana uwezo wa kufanya chochote kitamke subhanahu wa ta'ala kwa kila kiungo cha mwanadamu kitasema ni lazima lile jawabu liwe sawa qala sayusalu yaqifu baina yaday llahi tabaraka wa taala ataulizwa na atasimama mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kweli yule anayekumbuka kisimamo hiki bila shaka matendo yake katika huu ulimwengu yatanyooka wallahi hakuna anayekuwa na imani na yaqini kuwa atasimama mbele ya Allah aweza kumdhulumu mtu ama aweza kumfanyia mwenzake jambo ovu atajichunga asimame katika mstari wa kisawasawa ajua kuwa iko siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ataulizwa kwa kila alichokifanya ikiwa na yakini na hilo basi kwa kweli matendo yake lazima yatanyoka lazima haiwezekani kuwa mtu ana imani na yakini kisawasawa juu hili jambo kisha akaingia kwenye uovu utakuta kuwa ile imani yake na yaqin aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala yamuongoza katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في تفسير هذه الآية فمن كان يرجو أي معناه يخشى ويخاف يلي أن يترجس معنى يكن يلي أن يغوبا na anayeicha ile siku ambayo atasimama mbele ya Allah شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أكي إليزي آسف آية، فمن كان يرجو لقاء ربي أي يؤمل رؤية الله يوم القيامة أن يترجيه ككتانا كموونا كما الله سبحانه وتعالى سكوية قيامة لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كسباب ومين وتموونا ملا ومليز سكوية قيامة ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى أبو مالك صلى الله عليه وسلم أكوسا ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى أعظم مما يتنعمون بنعيم الجنة na waumini watakuwa waneemeka na kufurahishwa sana na kumwona Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kufurahika kwao kule kuingia peponi na kupata starehe za peponi hakuna starehe itakayokuwa kubwa zaidi ya watu wa peponi kama kumwona Allah subhanahu wa ta'ala قال الشيخ يبعث تبارك وتعالى الناس يوم القيامة ويقومون بين يدي رب العالمين الله سبحانه وتعالى أتوففوه واتسكو قيامة نواتسماما ليزي ململز ولمنقوت ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ili apate kumlipa yule mwema kwa wema wake na muovu kwa uovu wake وهيهات أن يسوي رب العالمين بين محسن ومسيء ni jambo la mbali kabisa Allah ana hikma hasawazishi baina ya wema na waovu وبين بر وفاجر بين mwema na muovu وبين مطيع وعاص بين يلم تيف نان معاصي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إن هذي وترجية الله سبحانه وتعالى awafanye wale walioamini na kutenda mema kama waliofanya ufisadi katika hii ardhi ama awajalie wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na watu waovu fahadha la yakun bali yunazzahu anhu ar-rabb tabaraka wa ta'ala ili jambo haliwi bali Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokana na jambo kama hili subhanahu wa ta'ala liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu ويجزي الذين احسنوا بالحسنى kwa wale waliofanya uovu katika huu ulimwengu watalipwa kwa uovu wao waliofanya pengine katika huu ulimwengu awe na njia ambazo ule uadilifu hauwezi kumfikia katika uadilifu wa kidunia pengine alikuwa labda ana cheo katika serikali ana nguvu akawa dhulumu watu apora mali ya huyu aiba ardhi ya huyu amuua huyu tukana huyu kisha wa ameondoka duniani hajakula malipo yake kwa ule uovu aliofanya basi jua kuwa hayajesha mambo hayataishia hapa kesho kuna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kule muovu atalipwa kwa uovu wake na mwema atalipwa kwa wema wake فهذه الآيات ونظائرها في كتاب ربنا عز وجل فيها إيقاظ للقلوب وتبصرة للناس hii hizi aya hizi na mfano wake katika kitabu cha Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake kuna kuziamsha nyoyo na kuwafahamisha watu yale mambo mazito watakayokutana nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala وفيها تنبيه للغافل وتذكير للمؤمن وتبصير للجاهل ndani ya aya kama hizi unakumtanabahisha yule aliyeghafilika huenda labda akaamka sababu wakati mwingine mwanadamu huenda akawa katika ghafla amejisahau labda akikumbushwa atarudi nyuma na kuna ukumbusho kwa waumini na kuwajuza na kuwafahamisha, kuwafahamisha wasiojua kuna wengine pengine aishi tu katika ulimwengu hajui yale yaliyokuwa mbele yake mtu yaishi tu hajawaye kusikia chochote kuhusu haya pengine Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amjuza katika hilo وفيها بيان لحقيقة عظيمة ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن ndani yake kuna ubainifu wa uhakika adhimu sana ambao daima yapasa uwe hadhir katika akili ya mwanadamu daima uko kwenye akili yake kila tamdhi بالإنسان سنونه وأيامه وأوقاته في wal batil ili mwanadamu yasije miaka yake ikapita masiku yake yakapita wakati wake ukapita apoteza tu wakati wake na umri wake katika batil fal insan lam yukhlaq lil batil ولم يوجد للعبث mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya upuuzi hakuumbwa na kuletwa duniani kwa ajili ya mchezo na hivi ndivyo wanavyodhania kufaru aona yeye ameletwa hapa duniani aishi tu kama ng'ombe mbuzi ataishi kifika siku yake kuondoka ataondoka basi hakuna kitu dhalika dhannu alladhina kafaru hivyo ndivyo wanavyodhania wanavyofikiria wale waliokufuru wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru hatukuziumba mbingu na ardhi kwa ajili ya upuzi na mchezo hivyo ndivyo wanavyodhania wale waliokufuru afahasibtum annama khalaqnakum abatha hivi mwadhania nyinyi tumewaumba kwa ajili ya mchezo tuupuzi tu hivi hivi wa annakum ilaina la turjaun na kuwa kwetu sisi hamtarudi hivi ndio mnavyodhania fataala Allahu almaliku alhaq Allah ametakasika kufanya jambo kama hilo kuwa amewaumba waja wake kwa upuzi la wallah wacha mwanadamu kuwa ameumbwa kwa upuzi hata mdudu pia haumbwi kwa upuzi hakuna kitu kilichoumbwa katika ulimwengu kimeumbwa ni upuzi hakina faida labda kwa asiyejua lakini wanaojua watakwambia huyu mdudu huyu amwona mdogo huyu katika huu ulimwengu kazi yake ni fulani kwa wale wenye kuelewa sasa ikiwa mdudu ambaye hana hisabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ameumbwa kwa malengo wewe uliyepewa akili ya kupambanua baina ya sawa na lisilokuwa sawa utakuwa umeletwa duniani kwa ajili ya mchezo sasa hivi ndivyo wanavyodhania wale waliokufuru روى ابن أبي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص رحمه الله تعالى قال كان آخر خطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطبة مشو aliyoitoa خليفة عمر ibn عبد العزيز الأموي na huyu aisabika katika miongoni mwa makhalifa waadilifu sana katika daula al-umawiyya yani baada ya masahaba al-khulafa ar-rashidun walipopita akapita Muawiya radhiyallahu anhu wa ardhah hawa masahaba hakuna mfano wao katika uadilifu yani kuanzia al-khulafa ar-rashidun na Muawiya radhiyallahu anhu wa ardhah sasa baada yao wale waliokuja baada yao tukizungumzia daulatul umawiya familia ya umayya bani umayya baada ya muawiya radhiallahu anhu arda anayesifika kwa uadilifu wa ajabu sana ni umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala lakini vile itakavyokuwa hakufikia katika daraja waliokuwa nayo kina Abubakar As-Siddiq, Umar Khattab, Uthman, Ali bin Abi Talib hajafikia hata daraja ya Muawiya radhiallahu anhu arda wachilia mbali wale khulafa waliokuwa kabla yake lakini alikuwa mwadilifu sana katika uadilifu waliokuwa nao naye alitawala kipindi cha miaka miwili peke yake wakati wa khilafa yake mpaka zaka zikakosa watu wa kupokea namna alivyokuwa amewatosheleza waislamu maisha yalikuwa raha kabisa mpaka walikuwa wakijiuliza ikiwa hii ndiyo hali ya huyu na ni tabi'i ilikuwaje hali ya khulafa ar-rashidun watu waliishi vipi na mmoja akasema lau kama ungeliona wakati wa Muawiya sijui ungesema nini namna walivyokuwa wakiishi na raha viongozi wema kwa sababu watu walikuwa wema na kila watu walipobadilika na viongozi wao pia wakabadilika <laughs> ndio waliletewa mfano wal Hajjaj ibn Yusuf na katika maneno aliyozungumza Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah asema law takhabathatil umam fajaa kullu ummatin bikhabithiha lau kama kila umma watasema kila mmoja alete muovu sisi tuna watu waovu kweli kweli kuliko huyu kisha kila umma ukaleta muovu wao akasema ah huyu hapa munaye mfano wake asema wajina bilhajjaj na sisi ummati Muhammad tukawaletea hajjaj tukawawekea pale la ghalabnahum tutawashinda wote kwa ule uovu waliokuwa nao hajaji kwa kiua kwelikweli Umar ibn Abdul Aziz alikuwa zahid na ukhalifa alikuwa nao lau kama utasikia yale maisha alikuwa akiishi utashangaa sana zahid tuweza kusema kuwa maisha yake kabla ya kuwa khalifa alikuwa akiishi katika maisha ya utajiri na nini alipopewa ukhalifa akabadilika kabisa kila alichokuwa nacho katika mali ya daula akaregesha katika kuogopa kutumia mali ya umma alifikia kiwango cha kuwa mtoto wake kuliletwa mafuta kwenye baitul mali ikawa yule mwenye kutia yale mafuta kwenye vyupa yale mafuta ya mwagika basi yule anayemtizama na kumshughulikia mtoto wake akawa yale mafuta yanayomwagika ampaka kichwani mtoto wa khalifa si amwagika akishangaa mkuta mtoto nywele zake zimekuwa mzuri na ah, wewe ufanyaje sema ni yale mafuta yalikuwa kimwagika kwa tukimpaka kwenye kichwa chake akamnyoa kipara akamnyoa kipara kabisa ametumia mafuta ya huyo si yangu ni ya Uislamu hasa leo wapata watu wafanya maandamano eti ataka kiongozi kama huyo umpate wapi nani aweza kuwa mfano wao nani sahihi mwatia dhiki tu viongozi wenu wacha wacha Umar ibn Abdul Aziz mfano waweza kupata mtu sahihi eti ampinga kiongozi wake atakawe mfano wa Umar ibn Khattab katika uadilifu wacha wako wewe Uthman ibn Affan alikuwa hawezi kuwa mfano wa Umar wacha huyu wa leo Ali ibn Abi Talib hawezi kuwa mfano wa Umar yani kila aliyekuja baada ya Umar alikuwa chini yake katika daraja bila shaka sasa waje kutuambia leo sijuitwa nani usijuitwa nani maskini akhi wataka kumtia dhiki tu bure aweza wapi kuwa na uadilifu aliokuwa nao Umar radhiallahu anhu yani wataka kumsawazisha na Umar wapi kwa wapi akhi aina thara min athuriya wewe uko kwenye mtanga huko watu wako huko kwenye nyota kule wapi kwa wapi alhasil katika khutba ya mwisho ya Umar ibn Abdul Aziz ile khutba yake ya mwisho anhamida Allah wa athna alayhi himidi Allah na kukariri sifa zake na kumsifu Mola wake thumma qala sikiliza maneno mazuri aliyosema kisha akawaambia raia wake amma ba'd fa innakum lam tukhlaqu abatha hakika nyinyi hamkuumbwa kwa ajili ya mchezo walan tutraku sudan na mta hamtawachwa hivi hivi mfanye mnavyotaka hamuamrishwi wala mkatazwi wa inna lakum ma'adan yanzilu Allahu fihi lilhukmi bainakum na nyinyi muna ahadi mtarejea kuna siku mtarudi atashuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuja kuhukumu baina yenu wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa atakuja mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kuja kuhukumu baina yenu والفصل بينكم كبتش حكم بينهم فخاب وخسر من خرج من رحمة الله ameambulia patupu na kula hasara yule anayetoka nje ya rehma ya Allah wahurima janna عرضها السماوات والارض akanyimwa pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi huyo amekula khasara alam ta'lamu annahu la ya'manu ghadan illa man hadira al-yawma wa khafahu je hamjui nyinyi kuwa hata kaa na amani kesho isipokuwa yule aliyeishi na tahadhari na hofu hapa duniani وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان akauza kile kinachoisha katika hii dunia kwa kile kitakachobakia milele akauza kichache kwa kingi atakacholipwa mbele ya Allah akauza hofu yake hapa duniani kwa ajili ya amani ya kesho hakuna atakayekusanyiwa katika huu ulimwengu hofu mara mbili aliyeishi na hofu hapa duniani ataishi na amani kesho mbele ya Allah na anayeishi na amani hapa duniani kutoka maana adhabu ya Allah basi atakuwa na hofu kesho akhira watakaosalimika siku hiyo ni wale ambao waliishi na hofu hapa duniani na ndiyo maana katika maneno mazuri watakaoyazungumza watu wa peponi wakishaingia peponi watakuwa wakumbushana yale waliokuwa nayo huku duniani kunna fi ahlina mushfiqin wakumbuka tulipokuwa duniani na jamaa zetu tuna hofu kweli famanna Allahu alaina wa waqana adhaba samum Allah akatufadhili kwa ile hofu tuliokuwa nao duniani akatuweka mbali na adhabu ya moto kwa wale walioishi na hofu hapa duniani ni kama wameinunua amani kwa ile hofu walioishi nayo na kile walichokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kichache wamekitoa kichache kwa ajili ya kupata kingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala laiti watu wangelikuwa wajua ndio nasema kuna haja ya watu kukumbushwa sababu wengine za kuwa katika ghafla wallahi yezekana mtu katika huu ulimwengu Allah amemsaidishia sana njia yake ya kujiandaa kwa ajili ya pepo lakini habari yeye hana waweza kumwona mtu amefunguliwa katika dunia ana uwezo na amepewa neema ya Uislamu ajua yale mambo ambayo akiyafanya ile kheri yake ataipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana moja zuri analolifikiria kulifanya kwa ajili ya kuliweka anapoondoka duniani ajiri yake ibakie kuendelea hata habari hiyo ana yeye anachokifikiria ni dunia tu vipi ataizidisha mali yake vipi basi alhaakum atakathur hatta zurtum almaqabir sasa anapofika kuwa amefariki sasa ametiwa kaburini kule ndio iwatamani lau kama atarudi mali yake aipeleke kwenye kheri hii kwenye kheri ile afanye mema haya afanye mema yale lakini wakati ushaondoka kwisha خلاص na sheitani wakati mwingine aweza kumjilia mtu kama huyu ukitoa utakuwa maskini ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla sasa wewe muamini nani shaytani huku akwambia ukitoa utakuwa fakiri wewe Allah akuahidi kuwa ukitoa atakupa fadhila nyingi sana jiangalie mwenyewe jiandae kwa ajili ya siku hiyo qala ala tarawna annakum min aslabil halikin je hamuoni kuwa nyinyi mwatoka katika maungo ya watu ambao washafariki washa, washa washaondoka duniani wasayakunu min ba'dikum albaqin na watabakia wale ambao watakaokuja baada yenu mna watoto mliowazaa ndio watakaobakia nyinyi mtaondoka hebu niwaulize hapa nani aweza kuniambia hapa yomjua babu yake watano sema ukweli wamjua wajua alikuwa ishi wapi wewe wafikiria yule babu yako watano kule nyuma alitarajia wewe utaishi utakuwa leo hivi na utakuwa humjui watano tu msikwambie wa kumi a watano tu watano mbali wanne basi wamjua wewe babu yako wanne mbali na jina pengine tena ilo jina basi likiwa limehifadhiwa wamjua humjui eh na yeye pia hakujui wala hakujua kama wewe utakuwa hapa lakini si alipita katika ulimwengu basi hivyo hivyo ndio sisi tutakavyokuwa hivyo hivyo ndio kama vile sisi sasa hivi tuwazungumza wao kuwa hakuna mtu awajua basi na hivyo hivyo kuna watu watakuja kutuzungumzia sisi kuwa wewe wamjua babu yako wanne ndio wewe sasa ushaondoka duniani hakuna anayekujua kumbe hata si mbali sana kizazi chako cha nne tu hakuna mtu yote anayekujua hata mmoja umjua babu yako fulani yupi huyo fulani simjui ni kweli simjui alikuwa yuko wapi we hujui alikuwa yuishi Uganda alikuwa ishi Tanzania fujo tu nilionalo nalo lakini ndivyo alivyo mwanadamu sasa hili hamlioni nyinyi kuwa mmetoka katika maungo ya watu ambao washakufa washaondoka hakuna anayewajua na nyinyi pia baada yenu itakuwa hivyo hivyo hatta turadduna ila khairil warithin mpaka mtarejeshwa nyote mmoja mmoja kwa mbora wa warithi mbora subhanahu wa ta'ala yeye ndiye atakayebakia peke yake ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض كيش عوام يهذي كلا سيكو مسندكيزا نيني أسبوهي نجيوني ممسندكيزا موجا كتك وينزينو كلا سيكو أسبوهي نجيوني مبلك ميتي mwenda kuzika washafariki wale washamaliza siku zao za duniani jambo lao lishaisha mwende mpaka mkamtie katika mpasuko katika ardhi yani kaburi mumtia pale ndani fi batni sad'i ghairi mumahadin wala muwassadin katika tumbo la mpasuko ni kaburi mle ndani ambalo halikutandikwa wala hamna mto pale ndani wa kulalia yani ma, mahali hapa kuandaliwa kabisa kama unavyoishi wewe katika hii dunia قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله ashawawacha anaowapenda duniani sasa ameingia mchangani moja kwa moja amelala kwenye mchanga sasa hivi waweza kuambiwa kaa hapa nje ah ni bwana kwenye chafua chafua nguo yako sio ni kweli sababu maisha ya dunia lakini pale uenda kulala mchangani si kitandani tena ume, ameelekea hisabu yake amejiweka rehani katika amali zake sasa ikiwa ni kheri amesalimika ni shari ameangamia ghaniyun amma taraka ni mkwasi ametosheleka na yale aliyowacha huku nyuma manake hayatamsaidia chochote lau kama mtu ana dhahabu ana fedha kazi kwa nazo tamsaidia nini hazikusaidii kitu faqirun ila ma qaddama lakini ni mhitaji wa yale matendo mema aliyotanguliza mbele kisha akasema fattaqullaha ibadallah qabla inqidai mawathiqi wa nuzuli almaut bikum basi mcheni Allah enyi waja wa Allah kabla ya kufikiwa na mauti mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله الخليفة عمر بن عبد العزيز akajifunika uso wake akalia sana na wale waliokuwa wamehudhuria pale wakalia kwa maneno mazito aliyozungumza قال الشيخ وإذا أدرك المسلم هذا الأمر واستحضره وأيقن أنه لم يخلق باطلا وأن الله تبارك وتعالى خلقه ليأمره وينهاه فما الذي يجب عليه نحو ما أمره الله به ونحو ما نهاه الله عنه akishadiriki jambo hili muislamu akalihudhurisha katika moyo wake akawa yaqini kuwa hakuumbwa kwa ajili ya na kuwa Allah tabaraka wa taala amemuumba na kumleta duniani ili amwamrishe na amkataze basi kitu gani cha muwajibikia yeye juu ya maamrisho ya Allah na makatazo aliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo hapo ikaja falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada kaje kipande cha mwisho cha aya baada ya utangulizi huo Allah akamalizia na kusema sasa ikiwa hilo una yakini nalo jiandae basi kwa ajili ya siku hiyo jiandae kwa ajili ya ile siku utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda matendo mema na hiki kipengele cha mwisho inshallah tutakuja kukizungumzia biidhnillahi ta'ala